som. Um, dois, testando, som. Ei, toca. A, ah, um, dois, som, som. Ai, o bagulho é. Falar de. Toca. Dinheiro não, né? Dinheiro não tem. Ah, não tem. Vamos falar de dinheiro como, ladrão? Toca. Eles andam de naveira, eles andam de tá. montão. A gente tá cheio de conta e ainda anda de tá. busão. Mas quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela aceita de quebradinha aqui pra sua vela. Tá. Dão, dão, dão, dão, dão. Tchaleca, coitão, coitão. dão, dão, dão. Down, down, down, tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão. Down, down, down, down, tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão. Down, down, down, down, tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão. Não tá, não tá fácil não, não tá, tá. fácil não. Tenho que pagar aluguel, senão eu volto pro morrão. Quem diria? ladrão? Ah. Quem diria, hein, ladrão? Antes era bucetinha, hoje é só bucetão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Down, down, down, down. Bucetinha, tá ligado? Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Nossa, fiote. Dinheiro. Tá. Uns conta dinheiro, outros conta história. E eu só canto tchaleca. Tchaleca. E aí, fiote? Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. Eles andam de naveira, eles andam de ah. montão. A gente tá cheio de conta e ainda anda de busão. Mas quem diria, hein, ladrão? ladrão, quem diria, hein, ladrão? Ela aceita de quebradinha, quebra sua vela, dão, dão, dão, dão, dão, tcheleca, tcheleca, oi, oi, dão, dão, dão, dão, dão, tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão, dão, dão, dão, dão, tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão, dão, dão, dão, dão, tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão. Não tá, não tá fácil, não. Não tá, tá. fácil não, tenho que pagar aluguel, senão eu volto pro morrão. Quem diria? hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Antes era bucetinha, hoje é só bucetão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Down, down, down, down. Bucetinha, tá ligado? Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Nossa, fiote. Dinheiro. Toca. Uns conta dinheiro, outros conta história. Eu só conto tchalaca. E <laughs> Olha, fiote. Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. Tá up. Taco.